cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wani yaro mai suna ɗan kucaka wata rana ɗan kucaka ya fita kiwon ragonsa a bayan gari ya yi wa ragonsa talala don kada ya shiga gonakin mutane ya yi barna bayan la'asar sai ya koma kwance shi da ya kwance shi sai ya hau ya kama hanyar tafiya yana cikin tafiya ya isa gidan wata kura sai rago ya yi kuka da kura ta ji kukan rago sai ta fito da gudu ta kira ɗan kucaka zuwan sake da wuya sai ta ce masa yaya sunanka sai ɗan kucaka ya ce to dama ni hatsabibin yaro ne wasu kan yi masa ganin aljani sai ya ce da kura sunansa ɗan kucaka kura ta tambaye shi cewa to wannan ragon na sayarwa ne sai ɗan kucaka ya ce e na sayarwa ne sai kura ta ce nawa ne kuɗinsa nan ne ɗan kucaka ya ce mata ba da kuɗi ake sayansa ba sai dai a yi kokowar kwana bakwai kuma kokowar akan dutse nake yin ta jin haka sai kura ta yi dariya ta ce mutanen ƙwarai ma sun ce za su yi kokowa ba su yi da ni ba sai kai ɗan kucaka tana gama faɗin haka sai kawai ta kama rago ta kashe ta ɗauki gangar jikinsa ta kai gida suka sha gara ita da 'ya'yanta washe gari sai ɗan kucaka ya je wurin kura suka tafi kokuwa suka kama kokuwa can sai kura ta kayar ɗan kucaka lokacin da za su rabu kowa ya tafi gida sai kura ta ce banda wawa maimakon ka karɓi kuɗi sai ka zaɓi duka ɗan kucaka dai bai ce da ita uffan ba washe gari ya sami kura suka sake komawa dutsen nan da suke kokuwa gaga gaga kura ta sake tiƙa shi da ƙasa da za su rabu kowa ya tafi gidansa sai kura ta kalla ɗan kucaka ta ce gara ka haƙura da kokuwar nan don za ka rasa ranka ɗan kucaka dai bai ce da ita komai ba a ranar kokowansu ta ukun ma kura ta kayar da shi amma a rana ta hudu sai ɗan kucaka ya ɗaga kura ya doka ta akan dutse kayan kuwa ya kiɗa mata ƙwarai sai ta ce mashi kai aboki menene haka don ku caka ya ce mata a lokacin da kika kwala ni da ƙasa na yi maki magana ne kura ta ce a'a a gaskiya ba kai magana ba da kura ta isa gida daga fagen kokuwarta da ɗan kucaka sai ta ce da 'ya'yanta duk wanda ya zo nema na gobe ku ce na yi tafiya ba zan dawo ba sai bayan kwana biyar washe gari da ɗan kucaka ya je gidan kura domin su fito su tafi kokuwa ashe ta shiga rumbu ta ɓuya amma 'ya'yan nata suka ce ta yi tafiya ɗan kucaka na jan haka sai ya ce naji ta yi tafiya amma daman ta ce idan na zo in ɗauki rumbu in tafi da shi sai 'ya'yan nan ba su musu ba suka ce to ɗauka mana ba tare da wani ɓata lokaci ba sai ya ɗauki rumbu sa'ad da ya je bakin ƙofa sai ya yi wurgi da rumbun kura ta buge ƙogonta ba ta san sadda ta ce wayo ba menene haka aboki da ɗan kucaka ya ji haka sai ya ce na gaji ne saboda nauyinki ina hutawa ne ashe kina nan kika ƙi fitowa muje wajen kokuwar da an gane kan dole ta yarda suka je fagen kokuwar da suka kama kokuwa kici-kici sai ya ɗaga ta sama ya yi juyi da ita sannan ya maka ta akan doron dutsen nan kayan ya kai kaye kuma jikinta ya yi tsami fiye da kullum a rana ta shida sai kura ta ɓuya a cikin zana da ɗan kucaka ya biya mata domin su tafi fagen fama sai ya je ya ɗauki wannan zana ba tare da wani musu ba 'ya'yan kura suka ba shi zanar da uwarsu take ciki a maƙe da ta lura dai ya je bakin ƙofa sai ta ji tsoron kada ya yi jifa da ita sai ta ce abokina daure ka ajiye ni a hankali kada ka yi jifa da ni irin na jiya da ɗan kucaka ya ji maganar ta sai ya ce ashe kina nan ba su tsaya ko ina ba sai a wurin kokuwarsu Ɗan kucaka ya sake yi wa kura mummunar kayan da bai taɓa yi mata kamarsa ba dukkanta ya farfashe da ta isa gida sai ta gudu daga gidanta ta tafi gidan wani kawunta tana isa sai ta tarar da ɗan kawun nata mai suna goshi ta tambaye shi da cewa goshi ina babanka sai yaron nan ya ce babana yana nan amma kin san ba a tashin shi daga farci sai da wani babban dalili kuma idan ana son a tashe shi sai an samu zuga-zugai an sa a ƙarƙashinsa an haɗa wuta kamar ta makera zafin wannan wuta ne zai tayar da shi yana gama yi mata bayani sai ta ce goshi abin da ya kawo ni babban abu ne goshi ya dobi kura ya ce wani irin abu ne wannan sai kura ta gaya masa iya yadda suka yi ɗan kucaka kuma ta nuna masa kanta duk ta ji ciwo sai goshi ya ce ai idan dai wannan ne ko ni zan iya miki maganinsa shiga gida a shafa miki magani goshi ya koma bakin kofa ya zauna yana jiran ya ga wanda zai zo washe gari kamar da aka saba dan ka ya je gidan kura ya tambayi 'ya'yanta da take suka ce masa ta yi tafiya sai ya fita ya fara bin sawun kura har sawunta ya kai shi gidan kawunta da ya isa sai ya tarar da goshi a ƙofar gida sai ya tambaye shi kura tana nan ne goshi ya sanar da shi cewa kura tana nan kuma sai goshi ya tambaye ta cewar me ya faru dan kucaka ya ce masa yana son ta zo mu je mu yi kokowa ne ba tare da wani tunani ba goshi ya ce na sayi kokowar mu je kai da ni sai ɗan kucaka ya ce a kan dutse fa muke yi a cikin fushi goshi ya ce da ɗan kucaka to ko akan karfe ne na karɓa suka kama hanya suka tafi da fara kokuwar su ɗan kucaka ya ɗaga goshi ya dankara da ƙasa goshi ya ji zafin kayan nan ƙwarai shi ma ya sabura ya ɗaga ɗan kucaka ya maka shi akan wannan dutsen kayan ya razana ɗan kucaka matuƙa to amma sai suka ci gaba da fafatawa da ɗan kucaka ya sake kayar da goshi da ya ga goshi a ƙasa sai ya ce da wannan dutse ya buɗe dutse kuwa ya tsage goshi ya fada ciki goshi ya yi wa dutse magana wani hayaƙi ya turnike sai ga goshi ya fito wato sun nuna ma kansu hatsabibanci suka sake kama kokowa da goshi ya yi wani gwauron numfashi ya ci ɗan kucaka ya yi sama da shi ya maka shi da ƙasa a kan dutsen nan bai koma shurawa ba nan take ya mutu goshi ya ɗauki ɗan kucaka ya je gida ya feɗe shi ya dafa suka cinye namansa amma ya shanya fatarsa ba a ba kura naman ɗan kucaka ba saboda bancin shi ya fi nata ƙarfi bayan 'yan kwanaki sai kitsan fatar ɗan kucaka da ke rataye ya fara narkewa yana ɗiga a ƙasa aka gaya wa kura cewa duk kwaɗayinta da zai kama ta kada ta kuskura ta taɓa fatar kwanci tashe wata rana kura ta zo wucewa sai ta ga mai yana ɗaga daga jikin fatar nan sai ta ce ga daɗi amma an ce kada in ci bari dai in taɓa ko ɗan kaɗan ne sai ta sa harshe ta lashi man nan nan da nan wasu dogayen farata masu kaifi da tsini suka bayyana a jikinta suka datsa har rashin kura zafi ya kama ta sai ta kwala ihu da goshi ya ji haka sai ya fito ya ce me ke faruwa sai ta ce fatar nan ce ta yi farat ta kama ni za ta kashe da ya ji haka sai ya gane cewa kura dai ta taɓa man nan da ke ɗiga ne daga baya sai goshi ya ɗauki fatar nan ya ɗinka jaka da ita wata rana zai fita farauta sai ya ce da kura ta rataye wannan jaka domin ta raka shi suna cikin tafiya sai jaka ta yi farata faratan nan suka ka'ama kura sai ta ƙwala ihu sai goshi ya karɓi abinsa ya riƙe suka shiga cikin daji a cikin dajin nan sai goshi ya ce wuta daji wuta!" daji ya kama da wuta beraye da gafiyoyi da sauran ƙananan dabbobi suka fiffito sai goshi ya dube su ya ce duk ga su nan da nan suka soyu ya ce tuwo fito sai ga tuwo masaki-masaki goshi ya ce da kura fara ci kura ta ce a'a kai dai ka fara ai kai ne babba sai goshi ya fara cin naman nan da tuwo kafin kiftawan ido ya cinye komai mamaki ya kama kura sai ta tambaye shi yaya ka cinye duka baka rage min ba sai ya ce ai ke ce baki yi magana ba daga ƙarshe dai haka suka kama hanyar gida shi a ƙoshe kura na jin yunwa a kan hanya ne suka je bakin wani rafi sai goshi ya dobi ruwan nan ya ce kifaye ku zo ku taru in kama nan da nan kifaye suka taru ya ba kura dama ta kwashi kifaye ta ci nan ma taƙi wai shi ne babba shi kuwa sai ya kama kifayen nan ya cinye ko ƙaya bai rage mata ba haka suka ci gaba da tafiya sannu a hankali suka isa daidai wata kuka mai ‘ya'ya da yawa amma ba abin kaɗo su sai goshi ya ce da kura ta ba shi cinyar ta ɗaya ya kaɗo 'ya'yan kukar nan da ita tun kafin ta yi magana sai ya fizge mata cinya ya jefi 'ya'yan kukan nan suka zubo birjik ya sha kukar nan ta yi masa karo ya ɗauki cinyar kura ya makala mata ta zauna kamar ba a taɓa cire mata komai ba mamaki da tsoro suka rufe kura da haka dai suka isa gida washe gari sai kura ta je ta samu abokinta kurege ta ce da shi yau za mu je farauta amma kar ka ɗauki kayan tuwo amma kurege da wayansa ya ɗauki kayan tuwo ya jefa a jakarsa sai kura ta ce kar ka ɗauki fatanya amma sai kurege ya sa ƙaramin magirbi a cikin jakarsa ta ce ko dutsen hura wuta kada ka ɗauka amma duk da abin da ta ce kada ya aikata sai da ya yi suna isa daji kura ta ce wuta wuta daji daji bai kama da wuta ba ta yi ta gaji sai ta ce da kurege menene abun da za mu yi yara yara saboda halin lokaci za mu dakata a daidai wannan wuri in ya so a cikin tatsuniyar tamu ta gaba sai mu ɗora a inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin a faifai abubakar ƙaraye ni amina jibril kwadabi da na shirya na gabatar nake cewa saduwan alkhairi